Եթերում օրացույցն է։ Այսօր նոյեմբերի 2-ն է, տարվա 306-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1914-ին առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում հենց այսօրն է Ռուսաստանը պատերազմ հայտարարել Օսմանյան կայսրությանը փակվել է Դարդանելի նեղուցը։ 1938-ին Հունգարիան գրավվեց Սլովակիայի հարավային մասը։ 1956 թվականի հենց այս օրը Հունգարիայի կառավարությունը հայտարարեց Վարշավյան դաշինքից դուրս գալու մասին։ Այսօրն են ծնվել 1699 թվականին ֆրանսիացի նկարիչ Ժան Բատիստ Շարդեն 1755 թվականին ֆրանսիայի թագուհի Մարի Անտուանետտա 1829 թվականի այսօրն է ծնվել հայ գրող եւ փիլիսոփա Միքայել Նալբանդյանը։ Միքայել Նալբանդյանը հեղափոխականի մի դիպար է իր ազգային գործունեության եւ բանաստեղծության մեջ։ Իր անդրանիկ ուղությունը եւ գրական պատրաստությունը ձեռք է բերել Ռաֆայել Պատկանյանի շնորհիվ երբեք կանոնավոր դպրոց չի հաջախել։ Սեփական կրթությունն իր անձնական ջանքերի եւ աշխատասիրության պտուղն է։ Նախիջևանում Խալիպյան աղայի դեմ պաշտպանել ժողովրդի իրավունքը։ Խնդիրը չլուծվեց, փախավ Մոսկվա եւ նշանակվեց հայոց լեզվի ուսուցիչ։ Մոսկվայում սերտ բարեկամությամբ կապվեց Ստեփանոս Նազարյանցի հետ, որի հրատարակած Հյուսիսափայլի ամենամեծ աջակիցը եղավ։ Այնուհետև նա առողջական պատճառներով մեկնեց Եվրոպայի կարևոր կենտրոնները։ 1860 թվականին գնաց Կալկաթա, իր ծնդավայրի եւ ուրիշ կորուստյալ քաղաքների համար մեծահարուստ հնդկահայերից կտակված գումարները փոխադրելու։ Երբ 2 տարի անց վերադարձավ եւս մեկ անգամ մեկնեց եվրոպական գլխավոր կենտրոնները, բայց ենթարկվեց ոստիկանական քննության։ Նրա մոտ գտան ռուս հեղափոխականների նամակներ։ Նալբանդյանը իբրև կասկածելի գործիչ բանտարկվեց 3 տարով։ Բանտից ազատվելուց արդեն շատ վատ էր նրա առողջական վիճակը, անբուժելի թոքախտեր։ Նալբանդյանի գործը ամփոփվում է մի քանի բանաստեղծություններով, հրատարակված հյուսիսափայլի սյունակներում, Կոմս Էմանուել եւ այլ ցասկանուններով, Աղցմի կանոնով գրաբար քերտվածքներում, ընկերային հարցերի շուրջ հոդվածներում, ինչպես 1862 թվականին լույս տեսած երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ, շերամաբուծություն եւ վիպական փորձերի, ինչպես մինիխոսկ, մյուսին հարց, մեռալահարցուկ վիպակներում։ Նալբանդյանի անունը գլխավորապես կապված է շուրջ տասնյակ հեղափոխական երկերի հետ, որոնց մեջ ցույց է տալիս ազատության սերն ու գաղափարը, բուրըն ու կրքոտ շեշտով այսպես ազատություն, մանկության օրեր, մեր հայրենիք եւ այլն։ Իր բանաստեղծություններում ձգտում է հեղափոխությամբ արտնացնել ժողովրդին։ Նալբանդյանը մեր հայրենիք ազգային հիմնի հեղինակն է։ Այսօրն են ծնվել 1865-ին ամերիկացի լրագրող քաղաքական գործիչ Միացյալ Նահանգների 29-րդ նախագահ Ուորեն Հարդինգը 1870 թվականին երգիծաբան Մուշեղ Բագրատունին 1906 թվականին իտալացի ռեժիսոր եւ դրամատուրգ Լուկինո Վիսկոնտի 1915 թվականին հայազգի ամերիկացի երգչուհի Քեյ Արմենը Արցախի պատերազմի մասնակիցներից 1969 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Գառնիկ Ալեքսանյանը այսօրը տոնում են։ Լիբերիայում այսօր գոհաբանության օրն է։ Հռոմի կաթոլիկ եւ անգլիական եկեղեցիներում բոլոր հոգիների օրը։ Այսօր նոյեմբերի 2-ն է, տարվա վարտին մնաց 59 օր։